بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو لبريباد الله جل شانه يدون السلام والسلام والسلام نفسنا الله وقسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كار أزيشني الله تبارك وتعالى وبيك وبرويته بويتس الله جل شانه istinskom bogobojaznošću nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah, tabarik wa ta'ala, molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, i od onih koji će umrije samo kao pravi muslimani. Kao što smo rekli, da e, ne u prošlom, nego predavanje prije toga, da smo završili sa govorom o životu u Berzahu, odnosno sa govorom o životu u Kaburu. I da ono sa čim ćemo početi večeras jeste govor o sudnjem danu, odnosno o nastupanju sudnjeg dana i sve ono što, će, što slijedi, odnosno što će doći do Eh, ulaska, odnosno do govora o ulasku u džennet ili džahnem, da nas Allah tabarik wa ta'ala od, od njega sačuva. Odmah na samom početku da kažem jednu stvar, da uh, je sudnji dan u Kur'anu naz, eh, uh, Kur nazvan sa više imena. Jedan broj uleme, kao što je to spomenuo Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, u svom dijelu al Bari, kaže da sudnji dan ima 50 imena ili više od 50 imena. Znači uzvišen je Allah tabarik wa ta'ala ovaj dan u Kur'anu naziva raznim nazivima. Eh, odmah da kažemo zašto to. Eh, razlog tome je zato što, kao što vam je poznato, da je Kur'an objavljen na izvornom arapskom jeziku. I normalno, svaki jezik ima svoje karakteristike. Pa je tako, na primjer, bilo od karakteristika arapskog jezika, odnosno bilo i ostalo, da stvar koja je bitna, koja je imala uh, važnost u životu ljudi, da je nazivana sa više imena, Pa tako, na primjer, pred islamski Arapi, kod njih je, na primjer, bila sablja, odnosno mač, nešto posebno. Jer inače, jedna od, da tako kažemo sada, kada bi malo izlazili s teme od karakteristika pred islamski Arapa, odnosno kada bi se vratili na njihovu poeziju, vidjeli bi da pred islamski Arapi, koji su pisali poeziju, odnosno njihovi pjesnici, da su većinom pjevali o dvije stvari, odnosno pisali pjesme o, dvije, o dvijema stvarima. E, jedna, od, jedna stvar je ljubav, znači o ženama i tako dalje, a druga stvar je rat, ratovanje. Znači, žene i ratovanje su bila glavna stvar, glavna fora kod njih. Tako, na primjer, sablja, s obzirom da je znači, bio e, oružje, nešto sa čim su e, ratovali, e, spominje se da je, odnosno da ima u arapskom jeziku nekoliko stotina naziva. Znači, sablja kao sablja, da ima nekoliko stotina naziva. Opet, zašto? Znači, zato što je ta stvar imala bitnost kod njih. Znači, e, priroda ili običaj arapskog jezika, da ona stvar koja je bitna, da se naziva sa više naziva. Tako da se vratimo, znači ovdje vidimo kako Kur'an, kako je Kur'an spomenuo sudnji dan, odnosno kako ga je nazvao sa više imena. Pa tako, na primjer, znate, znači spominje se uh, u Kur'anu Jomul Qiyama, spominje se Jomul Ahir, spominje se Esa'a i tako dalje. Pa ćemo tako na početku spomenuti samo ukratko, znači, te nazive i šta znači ti nazivi, pa ćemo normalno sve što budemo više govorili, znači sve će nam jasni jasni biti ovi ovi nazivi. Jedno od glavnih naziva za sudnji dan u Kur'anu jeste Jaumul Qiyama. I zato svi vi koji učite Kur'an na arapskom jeziku, poznato vam je, odnosno vidite da se ova, ova fraza ili ova riječ, odnosno ove dvije riječi u Kur'anu često spominje Jaumul Qiyama, Jaumul Qiyama i tako dalje. Ova izraz u, u Kur'anu je spomenut na 70 mjesta. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala i u Kur'anu sudnji dan, odnosno kijametski dan, spomenuo na 70 mjesta na ovakav način. Što znači al-qiyama? Znači to je infinitiv od glagola qama je kum, ustati. Ili nešto što će se desiti. Pa tako, na primjer, s obzirom da je to stvar koja, kada će se desiti nešto veliko, uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala sudnji dan naziva ovim imenom. I također, E, je nazvano ovim imenom zato što će tada ljudi ustati. Znači zato što će ljudi tada ustati, odnosno svi će biti na nogama pred uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala. Od naziva za sudnji dan je također jeumul ahir, ili posljednji dan. Znači misli se posljednji dan, znači prija, prije nego što će ljudi ući u džennet ili, ili džahnem. Također od naziva za sudnji dan jeste asa'a. Jeste asa'a. Odnosno, znači bukvalan prevod bi ovdje kod nas bio sat. Jer i kod nas sat, znači je slično onome što što su u arapskom jeziku korista, to je sa. E, sa, u, e, bukvalno bi značila sat. I znate, znamo šta je sat, znači sat je nešto što ima, 24, e, što ima koliko minuta? 60. 60 minuta. Međutim, u osnovi u arapskom jeziku e, ne misli se na sat koji ima 60 minuta. Nego u arapskom jeziku e sa'a znači čas, jedan trenutak. Znači najmanji delić vremena se naziva sa'a, naziva se čas. Zbog čega je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala nazvao sudnji dan ovim nazvom. Naprimjer, gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala u suri Al-Hajj kaže u prvom ajtu Ja ihan nasu taku rabbakum inna zelzelete sa'ati živna azim. O ljudi, bojte se vaše gospodara, inna zelzelete sa'a. Onaj potres, uistinu potres koji će biti na sudnjem danu, koje, koje će biti u tom času, je zaista velika stvar. Pa onda uzvišen Allah tabarak wa ta'ala govori, znači tada će ljudi, znači vidit ćeš ljudi kao da su pjani, međutim oni nisu pjani. Znači ljudi će od tog straha bit kao da su pjani. Pa će u tom dan, kaže uzvišen Allah tabarak wa ta'ala, trudnica svoj bat, svoj plod pobaciti i tako dalje. Međutim, jedan od razloga zašto uzvišen Allah tabarak wa ta'ala sunnije da naziva esa'a, odnosno časom, jeste, draga braćo, zato što će se on desiti u trenutku. Znači ljudi, znači kada počne da nastupa sudnji dan, ljudi koji počnu da nešto rade, znači neće imati vremena da završe, da završe taj svoj posao. Znači deset će ljudi, doće ljudima bagteten, odjednom. Znači isto tako, znači kao što dolazi smrt. Znači koliko puta, znači čovjek vidiš ga za dvije minute, znači sada bio se smio, uh, uh, uživo, pričao nešto, znači za minutu ga vidiš nema. Znači duša, duša napustila, duša napustila tijelo. I zato je došlo u hadismu Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, spomenuto znači u hadismu Buhari i drugima gdje se govori o prilikovom značenju da oni ljudi koji budu koji budu muzli deve, budu muzli krave, znači neće imati vremena da završe tu stvar, da završe taj svoj posao, znači koliko će, koliko će brzo, koliko će brzo nastupiti, koliko će brzo nastupiti sudnji dan. Također od naziva sudnjeg dana jeste Jevmuddin. I zato je došlo u Fatihi Maliki Jevmuddin. Maliki Jevmuddin ili Mel, Meliki Jevmuddin. Znači u drugom kraju kao što se kaže. Znači Jevmuddin znači dan polaganja računa. Dan polaganja računa. Znači kada će ljudi polagati račune, znači oni koji su radili dobro bit će nagrađeni za dobro, a oni koji su radili zlo bit će nagrađeni za bit će nagrađeni shodno tome. Također od naziva za sudnji dan, na primjer kao što je došlo u suri Marijam, jeste Jomul Hasra, dan pokajanja, odnosno dan kajanja. Jomul Hasrati, wa anziruhum Jomul Hasrati. I ti podsjeti na dan kajanja. Šta se misli na dan kajanja? Znači ne dan kajanja u smislu kada će ljudi doći to obe pa se pokajati, pa se vrata Allahu Đelešanu. Ne, nego kada će se ljudi kajati u smislu na govoriti joj majku moja da sam uradio to i to. Pa će normalno nevjernik, znači koji će vidjeti, znači kakav, kakav mi je ishod, znači onaj nevjernik koji, će, koji vidi kakav mu je ishod, znači normalno će se kajati. Znači zašto? Zato znači jednostavno što je došao dan, znači nema više, ništa mu ne može koristiti onome što radi. Znači vidjet će da će mu džahennam znači, biti vječno, vječno boravište. Čak i vjernik će se tada kajati. Znači ovaj dan je nazvan Jumul Hasra, znači dan kajanja. Zato što će i vjernik tada žaliti. Žalit će kada vidi da je imao priliku i da je mogao da uradi dobro djelo, pa će reći zašto još nisam uradio koje dobrote. Znači ovo je draga braća jedna stvarna koju čovjek treba dobrati pažnje. Znači svaki put, i zato zapam, svaki put kada vidiš priliku da uradiš neko dobro djelo, a nisi ga uradio, znaje da će doći dan koji će biti, koji je nazvan tim danom radi te tvoje prilike koje si propustio. I zato Ibn Qayyim rahmetullahi alaihi kaže kada bi ljudima, kada čovjek dođe na ahiret, kada mu bilo rečeno da se vrati na dunjaluku, Najmanje što može da vrati, kaže, vratio bi se samo kako bi klanio dva rekiata. Kako bi klanio dva rekiata na file namaza. I zato, znači, svaka prilika koja se pokaže da učiniš dobro djelo, znači ta prilika, će, prilika se neće vratiti. Znači, bilo da se radi o namazu džematu, bilo da se radi da podijeli. Sad govorimo normalno filam. Bilo da se, vrati da, bilo da se radi da podijeliš sadaku, bilo da se radiš da ovo, Znači, svaka stvar. Znači, koliko se naučio Kur'ana, znači, duo će dan kada će se kaj, zašto nisam učio više. Jer zamisli kako je. Znači, zamislite kako je kada budeš gledao ljude koji se penju. S onome koliko su znali Kur'ana. Pa se neko penje ovliko, neko se penje ovliko i vidiš ljude kako te prestižu. onda znači, šeći šta? Nije šeći, hajde maša, neka je. Hajde mu bilo. Ne, nego reći, znači, kaj ćeš, zašto ti nisi oti? Znači, sad će se kajati, zašto ni on, on oti? I zato, znači, mladost iskoriste u ovim stvarima. I zato je došlo, znači, da Allah poslanika, alaihi salatu wasalam, kaže, ko što je došlo, disko je zabilježi imam hakim u svom stadraku, tani ma Jakotanima na qabla hamsan. Iskoristi pet stvari prije drugi pet stvari. Pa između ostalo kaže se šebabek je qabla hramike. Svoju mladost prije starosti. Znači zato što čovjek kada je mlad, znači ima kuvata, ima snage da učini mnogo, mnogo fini i mnogo dobri i mnogo dobri stvari. I zato, znači od naziva za sudnji dan jeste jeumul hasrati, znači dan kajanja, znači dan žaljenja. Kada će ljudi kajat se u smislu žaliti zašto nisu radili neke druge stvari na, na dunjalku. Također od naziva za sudnji dan jeste Al-Gashje. Kao što je došlo u suri Al-Gashje, Hal atake hadithu Al-Gashje. Da li je do tebe došla vijest o Gashji? Znači, Gashja, Gaš u arapskom jesku znači nešto što prekriva, nešto što obuhvata. Dan koji, kad, uh, dan koji će, u kojem će ljudi biti obuhvatani, prekriveni. Znači, nešto se misli, znači, misli se kada će nevjernici, odnosno oni koji su u, u, u azabu, gdje će biti obuhvaćeni, sa kaznom sa svih strana. I zato od, od načina kažnjavam džahnemu da nas Allah tabarak wa ta'ala toga sačuva, jeste da čovjek neće biti u vatri samo s jedne strane. Vatra će biti ispod njega, iz njega, s desne strane, s lijeve strane. Sa svake strane će biti vatra. Sa svake strane ima će odjeći od vatri. La havla vola da nas Allah tabarak wa ta'ala sačuva. A zamisli sad ovu prostoriju da se nalaziš, a da vatra izlazi sa svih strana. Da nas Allah tabarak wa ta'ala toga sačuva. I zato, znači, od, od, od, od naziva za sunni dan jeste hel ataki hadithu l-gaši. Da li je do tebe došla vijest o gaši? I zato onda vidimo u drugim mjestima gdje Allah tebareku ta'ala kaže jevme jakšavmu l'azabu min fauqim o min tahti arđulihim. Znači kada, kada im patnja dođe i kada, kada, kada i prekrije iznad njih i ispod njih. Znači sa svih strana će ljudi da Allah tebareku ta'ala da Allah tebareku ta'ala biti, biti u, u patnji. Također od naziva za sudnji dan isa jevmu l'hulud. Dan vječnosti. Dan vječnosti. Znači ne da će taj dan vječno trajati nego taj dan je znači uzrok vječnosti. I posle tog dana, znači oni koji uđu u džennet i koji uđu, u džahnem, znači i džennet i džahnem su vječni. Znači oni koji uđu u džennet jedan put, nikada više iz njega znači, neće. Oni koji uđu u džennet jedan put, nikada više iz, iz, iz njega iznaći neće. Međutim, oni koji uđu u vatru, znači oni koji su ušli u vatru, bili su vjernici, znači ušli su u vatru radi svojih griha, oni će nakon što, znači, završe tu svoju kaznu, izaći iz vatre, i uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će uvesti u, uvesti u džennet. Međutim, džahnem je vječan. I e zato mišljenje ahli sunnata val džamaata da je džahnem vječan. Prenosi se, rečeno je, znači da se prenosi, da jedan broj uleme smatruo da će, džahn, da će doći vrijeme kada će džahnem nestati. Znači kažu da se to prenosi od nekog broja celefa, međutim mišljenje koje od celefa, znači mišljenje koje ispravam kod ahli sunnata val džamaata jeste da je džahnem vječan. Znači kao što je džennet vječan, isto tako je džahnem, isto tako je džahnem vječan. E, također od naziva za sudnji dan jeste jumul hisab. Gdje uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala kaže lahum azabun šedidun bima nesu jumul hisab. I oni će imati žestoku kaznu zato što su zaboravili na dan polaganja računa. Jumul hisab, dan polaganja računa. I zato prošli put smo e, spomenuli onu lijepu izreku od imama, od, od, od, od imama, od, od, od, od, od, e, Ali radijallahu ta'ala anhu, Ali radijallahu ta'ala anhu kaže znači budite sinovi ahireta, a ne nemojte biti sinovi dunjalka. Jer kaže, danas su dijela bez polaganja računa, a sutra će biti polaganje računa bez dijela. Znači dan polaganja računa gdje će svaki čovjek polagati, polagati račun, ne normalno o tome ćemo doći. Također od naziva za sudnji dan jeste al-waqi'a. Iza waqa'ati al-waqi'a, lejsa li waqa'atiha kathiba. Al-waqi'a u arabskom jesku znači nešto što se desilo. Nešto što se desilo. Zašto uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, odnosno događaj koji se desio? Zašto uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala sunji dan naziva ovim imenom? Sunji dan još nije došao. Međutim, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ga spominje kao da se desio. Odnosno događaj koji se desio. I zato vidite, znači, nad, uh, e, oni koji razumiju arapski jezik. Znači, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada govori o sudnjem danu, govori o, u prošlom vremenu. Znači, kao da je sudnji dan već bio, a on nije bio. Zašto to Zato što je to jedan od načina, odnosno stilova arapskog jezika. Da govoriš onoj stvari, u budućnosti koja će se desiti, međutim da je spominješ u prošlom vremenu. Zašto u prošlom vremenu? Znači, spo, prošlo, nešto što se desilo u prošlom vremenu, ono se desilo, je tako? Svi znaju da se to desilo. Nema sumnje, hoće li biti, neće li biti. Međutim, uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, govori o nečemu što će doći, da će se desiti. Kao da nam kaže, ma to će sigurno biti kao da je već bilo. Znači, kao što se ubijeđen one stvari koje su se desile. Znači, budite isto tako ubijeni da će biti sudnji dan. Na primjer, govorimo o prvom, prvom svjetskom ratu, drugom svjetskom ratu. Sumnja li ko prvi svjetski rat ili drugi svjetski rat? Ne sumnja, zato što je bilo i prošlo. Allah Đelešanu nam tako govori o sudnjem danu. Znači, kao da je bio. Znači, sigurno će se desiti. Znači, kao da je, kao da je, već, kao da je već bio. Također od naziva se o sudnji dan, draga breću, jeste jomu talak. Ja uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala kaže li unzira jomu talak, naprimjer gdje se spominje. Jomu talak znači dan susreta odnosno dan sastajanja, gdje će se ljudi sastati. Pa se između ostalo kaže da će se tada, znači da je to dan, znači zašto je nazvan u Kur'anu Jomut Talak, dan sastajanja? Zato što je to dan u kojem će na jednom mjestu biti i Adam a.s., znači otac čovječanstva, a isto će tako biti njegovo posljednji i posljednji unuk, odnosno, kako bi, razumiješ sada nazvali, to je posljednji čovjek na Dunjalu koji se rodio. Znači svi ljudi na Dunjalu, što su ikada živjeli, strašćuje se na Dunjalu na jednom mjestu od prvog čovjeka koji se prvi rodio na dunjalku pa do onoga, do onoga koji se posljednji, posljednji rodio na dunjalku. Također, od naziva za sudnji dan jeste Jomut Danat, znači koji je bukvalno kad bi preveli, bio bi dan dozivanja. Znači dan u kojem će biti mnogo dozivanja. Znači dozivanje u smislu da će ljudi zvati druge ljude, da im pomognu, međutim, međutim oni im neće pomoći. Dan u kojem E, će čovjek svaki biti prozivan i bit će prozivan da polaže račun. I zato znate onaj hadis koji smo više puta citirali, da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, da uzvišeni, e, da Allah poslani sallallahu alaihi sallam kaže, kao što je došlo hadis koji zabilježi ima Bukhari u svom sahihu, znači da nema čovjeka, da mu se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala neće obratiti, da mu se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala neće obratiti na, na sudnjem danu. Dobro, sada kad, uh, znači govorimo o sudnjem danu, Znači, brate, pođe, draga, breću na ove, na ove stvari. Znači, sada govorimo ovde, e, ne znam da li sam to rekao ovde, znači, o nečemu, to slobodno možemo nazvati putovanje u vječnost. Znači, pazite, mi ovo vjerujemo. I kroz svaki ovaj moment mi ćemo proći. I zato čovjek dobro, dobro treba da obrati pažnju na ovu stvar. Vidjeli smo tamo prvi moment kako će se desiti kada čovjekova duša bude napuštala tijelo. Kada čovjekova duša bude napuštala tijelo. Sada ovdje vidimo jedan drugi moment. a To je prva stvar kako će početi sudnji dan da nastupa. Pa tako, draga braću, prvo sa čim će početi da nastupa sudnji dan jeste nešto što se zove puhanje u rok. Jeste nešto što se zove puhanje u rok. Odnosno esur. Znači nešto u što će se puhnuti. Odnosno rok. I zato ovaj izraz esur, koji znači onaj rok, znači, s obzirom da u arapskom jeziku može da ima više značenja, E, ljudi su dolazili, kao što je zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu, za ovaj hadis Šeha Albani kaže da je, da je vjerodostan da Abdullah ibn Amra ila Asa radijallahu ta'ala anhu, kaže da je došao Arab, odnosno Beduin, Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, rekao mu šta je to sur? Pa mu Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam kaže, karnun yunfahu fihi. Kaže, to je rog u koji će se puhnuti. Znači, kao što su prije ljudi, kao što ste gledali ono u filmovima, onaj rog kroz koji se puše, znači, kako bi se stvorio veliki, veliki zvuk, znači, sudnji dan će nastupiti sa tom stvari. Znači tako što će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala narediti meleku. A to je melek koji se zove Israfil. Jedan broj uleme, kao što imam Huleymi, je spomenuo konsenzus islamskih učenjaka da onaj melek koji će puhnuti rog da se zove Israfil. Melek Israfil će puhnuti, puhnuti rog od kojeg će se stvoriti, od kojeg će se stvoriti toliki, da kažemo, zvuk, da sve ono što je u tom momentu bilo živo na nebesima i na zemlji da će pomrijeti. Znači od tog velikog, od tog velikog, tog velikog straha. Međutim, imam Hakim je zabilježio svom mustadreku od Ebu Hrere radijallahu ta'la anhu, znači jedan hadis u kojem se govori malo preciznije o ovom puhanju rok. A to je, znači vi znate da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada opisuje meleke, u Kur'anu kaže uh, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ I oni čine sve što im se naredi. Znači, la ja'asuna Allahe ma amarahum wa fa'aluna ma yu'marun. Oni nisu nepokorni Allahu tabaraka wa ta'ala. Ono što i naredi, izvršavaju ono što se naredi. Znači, meleci ne znaju ništa drugo osim izvršavanje čega? Osim izvršavanje naredbe. Međutim, melek koji je uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala zadužio za puhanje u rok, znači od onog momenta, od kada je dobio tu zadaču, pa do dan danas, znači taj melek drži svoja usta na tom roku i svoj pogled nikako ne skida sa arša. Čekajući Allahu tabaraka wa ta'ala naredbu da se puhne u rok. I zato imam hake zabilježu svom mustadraku od Ebu Hurira radijallahu ta'ala anhu, ših Albani rahmatullahi alihi kaže za ovaj hadis da je vjerodostojan, inna tarfe sahibi suri munzu vukila bihi musta'iddun jannuzuru ila l'arši. Kaže zaista, kaže pogled, pogled meleka, misli se ovdje na Israfna, koji je zadužen za puhanje u rog, od kako mu je ta zadaća data, svoj pogled nikako ne, ne trpne okom. Znači, njegov pogled je usmjeren ka, ka, ka aršu. Mahafete i straha da kada trpne, da mu u tom momentu neće doći naredba, neće doći naredba da puhne. Također, Imam Tirmizi u svom sunanu je zabilježio hadis u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam također opet još detaljnije pojašnjava ovo. Pa u jednom hadisu Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam hadis je također vedosan kaže kako da uživam. Kako da uživam. Kaže kada je melek Israfil, melek za puhanju, kaže kada je svoja usta stavio na rog, znači ko svoja usta rogu, znači normalno zato što se približio sudni dan, i kaže pogled nikako ne skida, kaže čekajući moment kada će mu biti naređeno, kada će mu biti naređeno da naređeno da puhne u rok. I zato kao što ćemo vidjeti, znači da ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka, znači da kada je u pitanju puhanje u rok, da imaju dva puhanja u rok. Znači jedno puhanje u rok, znači kada će umrijeti sve što i kada bilo živo na nebesima i na zemlji, a poslije toga kada će ponovo, znači od isto takvog zvuka, od isto takvog stravičnog zvuka, kada će sve biti, kada će sve biti oživljeno. Ono što nam je došlo, u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste draga breću kao što je došlo hadisu muslima od Abu Hurire radijallahu ta'ala anhu da će se sudni e, ovdje ima nigdje neka kesa neko staje meni znači e, na to sad. E, znači da će se sudni dan desiti u petak znači s obzirom znači da dan petaka u petak ima svoje odlike između ostalog od, od odlika petka jeste da će to biti dan kada će biti sudni dan pa tako je zabilježi imam muslim u svom sahihu od Ebu Hureyre radijallahu ta'la anhu, da Allah posanih sallallahu alaihi wasallam kaže, hajru jevmin tala'ata alaihi šemsu jevmel džumuha. Najbolji dan, znači u kojem je sunce izašlo, znači najbolji dan od dana, misli se od, od sedmični dana, u dana u sedmici, kaže, jeste džuma, to jeste petak. Kaže, to je dan u kojem je stvoren Adam. To je dan u kojem je ušao u džennet, u kojem je izašao iz dženneta i kaže, to je dan kada će se desiti sudni dan. Znači normalno, znači dan petak ima dosta svoje odlike. Znači bilo je Leme koje je pisala zasebna djela o hasais, odnosno specifičnosti odlikama, odlikama dana petka. Naprimjer, Ibn Qayyim, rahmatullahi alihim, svojom djelu zadu ma'ad, kori ome, pa se možete, možete tamo vratiti. Međutim, ono što je došlo od odlika petka jeste da Allah posanih sallallahu alihi wasallam kaže فَاكْفِرُوا مِنَ salati عَلَيَّ Pa u tom danu što više donosite salavata na mene. I znači zato je pohvalno sunnet Allahu ve poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se u tom dan donosi što više što više salavata. I zato znači kad kreneš na džumu, znači što više govori Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed, znači uopšte, znači da čovjek donosi što više salavata, znači znači potrebno je, znači od stvari koje su potrebne, potrebne čovjeku. Sada, e, znači da vam kažem, e, to sam ukratko bio spomenuo, znači kod islamskih učenjaka, sobz, e, puhanje u rok se spominja na nekoliko mjesta u Kur'anu. Na primjer, uzvišen Allah tabaraka ta'ala u suri An-Naml, ili u suri Zumar, spominje puhanje u rok. Po suri Zumar kaže, ثم نفيخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Pa će se puhnuti drugi put u rok, pa će kaže onda oni svi ustati. Prvo puhanje u rok kada se desi, umrijeće sve što, sve što ikada bilo živo na nebesima i na zemlji. Osim određenih osoba, znači osim određenih vrsta, to ćemo spomenuti. Međutim, drugi put kada se puhne u rok, tada će šta? Tada će sve ustati. E, postoji jedan broj uleme, znači ovo mišljenje, znači da se radi o dva puhanja u rok, to je dobro veliki broj uleme, među ima imam Kurtubi, među ima imam Hađar al-Skalani i drugi. Međutim, da znate da ima uleme koji kaže da će biti tri puhanja u rok. Među ima je Hafiz ibn Kesir i šehhul Sam ibn Tanija. Zato što uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada u suri An-Naml govori puhanju rog, kaže puhnuće će se u rog i prestravit će se svi oni koji su nebesme na zemlji. Pa iz ovog kuranskog ajeta, znači Hafiz ibn Kesir i drugi su razumijeli, znači da ima puhanje kada će se ljudi prepasti, kada će se prestraviti. Drugo puhanje u rok da će biti kada će svi umrijeti. Međutim, treće puhanje u rok će biti kada će se biti uživ. Znači, oni razumiju ovaj ajet da se to radi o posebnom puhanju rok. Međutim, Allah ne bih zna da ispravljuje mišljenje da se radi o dva puhanja u rok. I da ovaj ajet u kojem se spominje da će biti prestrašeni. Znači, e, nema kontradiktornosti. Znači, normalno ljudi će se, kad ga iz početka čuju, prestravit će se. Međutim, od tog straha će umrijeti. Međutim, od tog straha, od tog straha će šta? Od tog straha će umrijeti. I posle toga će doći. Međutim, u svakom slučaju, znači, vidite da se na ovo razilaženje, jer ću vam kasnije napomenuti, znači, da među ehli sunnatom ili džematom, mada se možete začuditi na ovo što ćete čuti, znači, u nekim stvarima ima razilaženje i u stvarima koje su vezane za akidu. Međutim, nekim malim stvarima. I zatim stvarima na koje se ne gradi, tako da kažemo, mnogo neki drugih stvari. Znači, pogledajte ovdje, znači, bilo kako bilo. Znači, čovjek vjerova da će biti dva puhanja u rogu, da će biti tri puhanja u rogu. Znači, nema tu, tako da kažemo, da se pojavljiva nešto kao rezultat, da se pojavljiva nešto kao rezultat. Međutim, kasnije ćemo malo više o tome, o tome spomenuti. I zato jedan od dokaza da će biti dva puhanja u rogu, jeste hadis koji je zabilježi ima Buhari Muslim u svojim sahima od Ebu Hureyre radijallahu tala anhu, da je uh, od Ebu Hurire radijallahu tala anhu, da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao ma bejna nefkatajni. Kaže, između dva puhanja u rog je toliko i toliko. Pa se spominje šta? Pa se spominje dva, spominje se dva put puhanja u rog. Sad obratite pažnju uh, u ajetima u kojima se govori o puhanju u rog. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala kaže i puhnuće se u rog, umrijeće sve što je na nebesima i na zemlji, osim osim koga Allah tjedne. Znači, kada se spominje puhanje u rog, spominje se jedno izuzimanje. Nekih koga Allah hoće. Šta se podavim podrazumije? Znači, postoje, da tako kažemo tako, ljudi, vrste ljudi i osobe, koji neće umrijeti prvim puhanju, puhanjem rok. nego će šta? Nego će ostati žive. Znači, uzvišeni Allah, tabarek ve ta'ala, određene osobe, vidjet ćemo koje su to, kako u stvari ulema spominje, da određene osobe neće umrijeti nakon prvog puhanja urok. Odmah da vam kažemo, znači da po pitanju ovoga, znači imamo ajet, gdje uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala kaže osim koga Allah tjedne. To je osim koga Allah, ko Allah tjedne neće umrijeti. Međutim, nemamo vjerodostojan tekst koje su to osobe. Znači da je došlo od isposlanika alaihi salatu salam, da je to, da su to šahidi, da su to da su ovi. Ne, nema. Nego samo imamo ovaj ajd i onda je ulema uopšte posmatrala neke dokaze i pokušala da dođe do zaključka kako bi to mogao da bude. Pa tako se prenosi jednom broj uleme, kao što na primjer prenosi se od Ibn Hazma, rahmetullahi alihi, da kaže da su to meleci. Ibn Hazm kaže to su meleci. Oni, kaže, neće nikako umrijeti. Onda on pojašnjava, kaže, zato što su oni stvorenja koji nemaju duše i, kaže, zato, zato neće, neće umrijeti. E, Poslije jedan broj uleme koji kaže da se to radi ovdje samo određenom broju meleka. Da se radi o Džibrilu, Mikailu, Israfilu, meleku smrti i tako dalje. Jedan broj uleme, kao što je na primjer Hafiz ibn Kesir, kaže da se to radi o šehidima. Šehidi neće umrijeti. Zašto? Zato što uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže da su ahja'un anda rabbihim yurzaqun. Da su oni živi kod svog gospodara i da im dolazi obskrba. Kaže, oni su od onih Znači, ako su oni živi, znači oni su živi u džennetu su. I znači vidjeli smo da su duši šehida, šta? U džennetu. Kaže, oni neće, nije neće zadesiti. Jedan broj kaže, znači, svi oni koji su umrli dok tog nastupanja, njih neće zadesiti ova smrt. To jeste, znači, duše će im ostati u životu, kao što smo pojasnili, šta se dešava sa dušom, sa dušom i tijelom. Međutim, draga braćo, s obzirom da ovdje nema vjerodostojnog teksta, znači ono što mi se čini, Allah najbolje zna, da je ovdje najispravnije mišljenje, oni koji kažu, a među njima je šehr Islam ibn Taymiya, isto imam Kurtubi i drugi, koji kažu da kada govore ovim osobama koji su izuzeti, kažu Allah najbolje zna o kome se radi. Znači ima osoba, znači da li su to znači, oni koji su u džanetu, da li su to ovi, međutim ima osoba, međutim za koje tečno ne znamo ko su. Jer ako bi pogledali, na primjer, kada se govori o sudnjem danu i poslanicima, znači vidjet ćemo hadis gdje poslanik, alaihi salatu wasalam, kada spomnije, kaže da će se, da kada dođe sebi, Kaže, vidjet će da je Musa, pa kaže, ne znam za Musu da li je pa unesvijest ili nije. Znači, što, znači da, da, da će to puhanje u rok, znači, shodno jednom broju leme, kao kaže, ti poslanike. Međutim, u svakom slučaju, znači, da znate da se jedan broj leme, znači, kao što, na primjer, šehol islam, e, kao što je šehol islam bim tajmije, i drugi kažu, znači, da imaju osobe, međutim, da tačno, da ne možemo da kažemo ko su te osobe. Znači, uzvišćani Allah, tabarik wa ta'ala, će određene osobe ispočasti prema njima zadržati u životu, zadržati u životu u tom momentu. Znači, da li se tu radi o šehidima ili o nekim poslanicima novima, Allah, Allah najbolje zna, ali to je Allahova tabarak wa ta'ala počas koja će zadesiti i koja će zadesiti određen, određene, određene vrste, određene vrste ljudi. E, ovdje smo otprilike s ovim završili, znači što se tiče puhanju rok. Međutim, ja bi sada želio ovdje da, e, da napomenem, draga braću, neke stvari e, koje su uzgred, tako da kažemo. Znači, spomenuli smo, dotakli smo se neke pitanja. Ovdje hoću da spomenem jednu veoma bitnu stvar jedna, u stvari dvije bitne stvari. Prva bitna stvar, znači ovdje jeste, Allah vas nagradio, znači da vidite da su nekim stvarima, znači čak ako se radi o akidi, ulema ehli sunnata vel džemata razišla. Nekim stvarima. Zato kada bi rekli, znači, ko su ehli sunnata vel jamaat? Ko je onaj koji je na mezhebu, odnosno pravcu salafa? I tako dalje. Znači kažemo, to su oni ljudi koji svoju vjeru uzmaju iz Kur'ana i sunnata, iđma'a i, i, i analogije. Znači, izvora šarijata. Kur'an, sunnet, iđma i kijas. Normalno, znači, e, e, kod ehli sunnet val džamaata, kada su pitanju načela akide, i osnovne stvari akide, tu ne postoji razilaženje. Međutim, po pitanju neki stvari postoji razilaženje. Međutim, kažem opet neki mali stvari. Tako, na primjer, su se ashabi Allahovog poslanika, alihim salatu wasalam, razišli oko nekih stvari. Koji, na primjer, stvari Normalno, poznato vam je i zato govorim, s obzirom da mislim da vam je poznato, znači da su ashabi razilazili u stvarima uh, ono što mi kažemo fika. Međutim, da znate da su razilazili nekim stvarima koji, se, koji su vezani za akidu. Na primjer, jedna od tih stvari jeste viđenje, odnosno da li je Allah poslanika alaihi salatu wasalam vidio uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala kada je bio na Isra i Mi'arađu. Pa iša Allah ta'ala anha, kao što je zabilježio ima muslim u svom sajihu, kaže, ko kaže, ko kaže, da je poslanik alejhi salatu wasalam vidio Allaha dželle šanuhu na Isra'i Mi'rađu neka zna da je potvrdio ili neka zna da je slago međutim veliki broj ashaba su smatrali da je poslanik alejhi salatu wasalam vidio uzvišenog Allaha te barekuta taala to je na primjer jedna stvar druga stvar ovde vidite vidite neke stvari koje su vezane za sudnji dan to jeste detalji kod ehli sunnata wal jamaata posti razilaje na primjer spomenuli smo eh, kada smo govorili o mjestu boravka duša Znači vidjeli smo da jedan broj uleme kaže, na primjer spomenut za duše vjernika, jedan broj uleme kaže da su oni uh, u džennetu, jel tako? Uh, međutim, drugi broj uleme kaže da, da mu se kabor pretvori šta? U džennetsku, u džennetsku baštu. Jel da mu se kabor proširi tako dalje kao što je došlo od Isu Trmizije. Znači, međutim, jedno i drugo upuću na što? Znači da čovjek u tom periodu uživa, da vjernik uživa. Znači, ta stvar nije nešto na osnovu čega se gradi nešto. Kao što je, na primjer, slučaj kada je u pitanju e, stvari sifata Allahu tebareke ve taala svojstava. Jer smo rekli da je mišljenje ehli sunnata wal jamaata da se Allah tebareke ve taala opisuje onako kao što je opisao sebe u Kur'anu. Znači sve ono što je pripisao sebi u Kur'anu, to mi sebi pripisujemo. To mi pripisujemo uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Znači tu nema razilaženja kod ehli sunnata wal jamaata. I zato vidite izreke ehli sunnata wal jamaata kako su došle žestoke u tom pravcu da onaj koji opiše Allaha tabaraka wa ta'ala sa nečim drugima, nešto on nazvao sebe, da je taki i taki, da onaj, znači pogledajte njihov stav prema džahmijama, prema ovim, znači pogledajte. Međutim, u nekim stvarima, da kažemo, u malom broju stvari, i nekim stvarima na kojima se ne gradi nešto, znači vidite da postoji, da postoji razilaženje. To je jedna stvar. Druga stvar, draga braću, znači, e, ovo je stvar sada vezana za nešto što se zove menheđ, način poimanja vjeri. Jer danas, znači koliko je danas e, ljudi, znači koliko danas, koliko se danas dešava razilaženja među muslimanima radi pogrešnog poimanja, da kažemo vjere. To je normalno stvar ko, koju svi znamo. Jer pogledajte ovo danas. Naprimjer, danas mi kada govorimo o šijama, znači neko će reći, ne moja govoriti o šijama i oni su muslimani, govori la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Ja vama kažem jednu stvar. Da šije mrze više vas, i mrze više sunnije, sunnite, nego što kršćani židovi vas mrze. I zato ću vam donijeti hiljadama dokaza na to. Kada su Osmanlije došle pod zidine Beječa, koji je vratio? Vratili je šije koji su udarile na osmansku državu. Koji su udarile na osmansku državu. Sada vaša braća u Iranu, u Teheranu, nemaju ni jednu jedinu džamiju. Ni jedna jedina džamija sunnitska ne postoji u Teheranu. A pogledajte, u svakoj vlaškoj državi ćete naći. U Teheranu postoji nijedna. Ja, sam, ja čitao sam e, intervju u časopisu koji zove Međelle, znači časopis se zove Međelle, tako mi je naziv, Međelle tul Međelle, od predstavnika sunnija u Iran, iranskom parlamentu, gdje kaže, znači još uvijek nemamo ni jednog mesjida u Teheranu. Kaže, obratio sam se Hamaneju, kaže, obećo mi je, međutim, ne nalazi se još uvijek jedan. Jedan se ne nalazi. E gledajte sada. Dalje pogledajte danas Znači, koji, koji nered Iran kao Iran kao država izaziva u sunnitskim zemljama. Znači, pogledajte, malo nije došlo do, do građanskog rata u Bahreinu. Radi koga? Radi šita. Zatim pogledajte ono što se danas dešava u, u, u Siriji. Znači, u zemlji koja je spomenuta na toliko mjesta u Koranu, nijedno mjesto nije spomenuto u Kur'anu toliko kao sveto i mubarek mjesto kao što je to spomenut Šamba kao što je to spomenut, Šam. Šam obuhvata znači današnju Siriju, Palestinu, Liban i Jordan. Međutim, središte svega toga je Sirija, središte svega toga je Damask. I zato, subhanallavi asrabi abdihi, uh, i druge, znači, odnosi se, odnosi se na Šam, znači, Bejtul Maqdis i, i ono što je, što je oko njega. Međutim, običaj, kažem, ljudi, kad spomene Šam, misli se tačno, tačnije na Damask. Međutim, znači, Palestina, znači, Bejtul Maqdis i ono, ove države koje su okolo, podrazumijeva se kada se spomene na Šam. Znači, danas, draga braću, Znači, Allahova, Allahova volja je bila da se na čelu te države nalazi jedna sekta koja je zovu Alevije. Alevijska sekta. Alevijit, kao se kaju hovite nas. Znači, to je jedna e, sekta šija. To je uzu billahi ta'ala su ljudi koji vjeruju trojstvo. Znači, vjeruju e, trojstvo da je, da je to e, Allah, Muhammed i Ali. I Ali je radijallahu ta'ala anhu. E, zatim sekta, na uzu billahi ta'ala, koji znači imaju tolike gluposti i nebuloze, neudbila je talak, kada vidi oblak, dozivaju Aliju radijallahu ta'ala anhu, pa kaže grmljavina, to je njegov bić, a udbila je talak od stvari. Znači danas ta sekta, e, znači u Siriji ne postoji ni 10%. Međutim, došli su do vlasti, znači ovaj presnik koji je došao prije ovoga, ovaj Hafiz al-Asad, znači on je, onaj, on je bio iz te sekte, onda je normalno, znači tu, tu sektu podržao. Znači danas, draga braću, znači od ovih nekoliko dana koliko, koliko su počele demonstracije, znači u Damasku, uh, u Siriji je poginulo preko 800 ljudi. Znači preko ovih demonstracije. Znači ovo samo tri sedmice koliko se dešava, znači preko 800 ljudi, ljudi je poginulo. Znači brojevi ljudima koji su zatvor, znači Allah najbolje zna koliko su. Znači prije dvije večeri je jedan naš šejh, znači jedan onaj moj šejh, šejh Muad al-Khatib uhapšen, još uvijek, još uvijek nije pušten iz zatvora. Pa zato bi od zatražio i svi oni koji slušate da zamolite Allah tabarak ta'ala za šeha Mu'aza, da ga Allah tabarak ta'ala oslobodi, oslobodi od ovi, od ovi njihovi, da kažemo, vlaških ruka. Znači ruke koje su gore od vlaških ruka. E, I tako da kažem, znači 800 poginuli i drugi. Znači pogledajte, znači danas i onda ti danas dođe čovjek koji ti kaže, svi oni govore la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Svi smo mi braća. Znači ko kaže da Ali je Bog na uzu bila je tala i koji kaže ovo, znači svi smo mi braćo. Znači, draga braćo, to je pita, to je problem gdje? U poimanju vjeri. To je problem gdje? U poimanju vjeri. I zato kako poimati vjeru? Odnosno, da se naučimo da se vjera uzima iz dokaza Kur'ana i sunneta jasnog je osnova i najveća blagodat koji ti uzvišeni Allah te barake ta'ala može podariti nakon što te da da kažeš la ilaha illallah muhammedu rasulullah Ovo spominjem zašto? Zato o tome sam govorio predavan u sredu, međutim ponovit ću ga sada opet. Znači, draga braću, ima ljudi u ovom vremenu koji vjeru razumiju tako, pa kažu mi živimo u teškom vremenu. Pa hajde gdje god vidimo da neko od uleme da je nekada dozvolio nešto, gdje možemo sebi olakšati, uzet ćemo po to mišljenje. Nije bitno na što upućuje dokaz. Međutim, ako je rekao sad, na primjer, Ibn Hazm da može muzika, hajde što nećemo slušati muziku. Ako je rekao ovaj da može ovo, sve što neće mu uzeti povrni? Znači, tako poimaju vjeru. E sada ja vama kažem ovdje jednu stvar. Draga braću, kroz istoriju islama, ulema koja je živa. Znači, mi smo prije svega ubijeđeni da nije niko ne pogriješiv osim poslanika Alehi Saratu Poslanik u dostavljanju objave ne pogriješiv. Svak drugi od uleme je pogriješiv. I zato je ulema govorila, kada dođe hadis koji vjerodostoje, moje mišljenje su prostavlja me prihvate, uzmete hadis. I to je govorio Mame Buhanifi. A i drugi, Kada dođe hadis je rodostan, to je moj mezeb, to je moje mišljenje. Međutim, šta je sad ovdje bitno? Znači, bitno je znači, da kažemo da je ulema, znači, koju mi poštujemo. Pogledajte prvog Ibn Hazma, a spomenut ću vam neke stvari vezane. Ibn Hazm je jedan od najvećih alima i najveće inteligencije koje je ovaj umet dao. I zato ja, znači, moje skromno mišljenje, kada bi mene neko upitao koja je najveća inteligencija umetu, od normal nakon prvih generacija, rekao bi Ibn Hazmi šehhul Islam ibn Taymiye. I zato Ibn Hazmi, na primjer, koji je došao nekoliko stotina godina, 5-6 nekoliko stoljeća poslije, ne spominje nikad hadisu muhalli, a da ne spominje sa senadom od sebe, pa sve do, sve do poznanika sallallahu alaihi wasallam. I zato, na primjer, od, od, od, od, znači, došlo je, znači, dosta izreka o, o, o, o Ibn Hazmovom znanju. Na primjer, Iz ibn Abdissalam je govorio, nisam počeo da izdajem fetve, znači sve dok nisam pročitao Muhallu, to je veliko djelo od Ibna Hazma. Ši Kureim koji je došao ovdje, znači veliki ši, ali znači ima ders, znači sedmični iz Muhalle. I rekao mi je, znači meni je lično rekao kad smo bili, kaže nećeš razumjeti fik dok ne pročitaš Muhallu od Ibn Hazma. Međutim, spomenut ću vam neke, tako da kažemo, greške, odnosno stvari, gdje svak može skontati da je to greška. Međutim, mi uvažavamo Ibn Hazma i pogledajte, ovdje sam spomenuo Ibn Hazma kaže tako. Znači, mi je li sunnat veli džemaat, poštujemo u I prihvatamo ona mišljenja koja su u skladu. I kad, kad navodimo njihove greške, kažemo, znači spominjamo mišljenje, međutim kažemo da su tu pogriješili. Ali poštivanje ima, međutim nema slijepog slijedženja. I zato ću da vam kažem da je ulema, uvijek, draga braćo, ima na neke, tako da kažemo, propuste. U smislu čovjeka u čovjek, njegovo lično razumijevanje, ili do njega nije došao hadis i tako da. Pa tako, na primjer, imate mišljenje, mišljenje u mezebu imama Malika, da je dozvoljno jesti meso čuke od psa da je dozvoljno jesti to meso. Znači to je mišljenje u mezabu imama Marika. Znači li sad to skupo meso da ćeš ići po forci gore gonjeti kerove? Razumiješ kad ti ja se ženi kaže, žene da mi napravi kao skaj, napravi mi japrak, napravi ovo, razumiješ, na, na, na, čuki, na, na meso čuki. Znači ako je, hoćeš li tako razumijevati vjeru, reći, hajde, razumiješ što neću. Kod, ima, kod imama Ebu Hanife, rahmetullahi alihi, imam Ebu Hanife je smatru da ono Znači, na primjer, kada bi se napravi alkohol od pšenice ili ječma ili tako dalje, i popiješ ga u dozi koju ne opija, kaže da je dozvoljeno. To smatru imam Ebu Hanife. Zato što od njega nije došlo hadisu kojim se kaže ono što opija u velikim količinama i u malim količinama je zabranjeno. Znači, potom je čovjek da popije čašu pive, može. Znači, ovo se prenosi da bo. Međutim, nije to mišljenje hanefijske pravne škole. Zašto? Zato što su posle toga došli Ebu Jusuf i Muhammed, Znači do nje došao hadis i rekli neispravno mišljenje Ebu Hanife. I nikada kroz istoriju Hanefijskog mezeba niko nije u ovoj meseli izdao fetvu po mišljenju imama Ebu Hanife. Nako su svi govorili Ebu Isfa Muhammeda, zašto? Zato što su to smatrali, znači da izdaš fetvu po mišljenju Ebu Hanife i da nije došao do njega hadis. Pored takvog jasnog hadisa, znači smatrali to kretenlukom, da tako kažemo, znači e, današnjim jezikom. I zato je ona govorila, kao što je spomnio, imam Ševkani i drugi, da onaj koji uzima ovakve stvari, koji ovakve stvari uzima od ulame, Znači da ta čovjek može da ode u nevjerstvo zato što se igra sa vjerom. Zato što se igra sa vjerom. I zato nemate mezheba, a da nije imao nekog propusta. Ibn Hazm, evo, spomenuli smo ovdje. Ibn Hazm je pripadao zahirijskoj, bukvalističkoj školi. Znači koji su bukvalno neke tekstove svatali. Na primjer, spomenut ću vam primjer, spomnio sam u srijedu ovdje. Ibn Hazm, na primjer, kada govori o hadisu, znači imate hadis da poslanika alaihi salatu wasalam kaže neka niko od vas ne mokri, ne mokri u vodu koja stoji, u stojeću vodu, a zatim da se kupa sa tom vodom. Znači ovdje prije svega poslanika Ali Hissana, to se nam podrazumijeva, e, misli, znači prije zato što su ljudi koristili, znači e, nije bilo česmi, nego voda stoji u nešto. Da ne dođeš sada i pomokriš sa tu kako bi upsko tu vodu, znači pokvario tu vodu za korištenje. Nemoj to učiniti. A drugo, ta voda se onečistila. I zato ođeš sa tom vodom, vodom kupati. Ibn Hazm koji je bio, koji je bukvalno razumijevo, kaže, ako bi došao čovjek, izvršio veliku nuždu, ne malu, Jer hadis kaže pomi samo malo. Ako bi došao i izvršio veliku nuždu, kaže može. Ako bi došao nešto se pomokrio, pa to, tu mokraću prosu vodu, kaže može. Samo ne smiješ ti direktno da se mokriš, ti direktno da se kupaš. Znači, pogledajte, imam Ibn Hazm. Znači, imam Ibn Hazm. Rahmatullah. Znači, hoćeš doći sada i govoriti ljudima, vjeru da islam, znači da se možeš pokakiti vodu i posle toga da se kupaš tom vodom. Wala havla, wala kuvati, ila bilo. Wala havla, wala kuvati. Hoće li ko tako razumiti? Hoćeš razumjeti vjeru, razumiješ da odeš i kažeš, slušaj, razumiješ, može jedna, kako se kaže, može jedna čaša pive, a pa mogu se da budu ćevapi, razumiješ, na, na, na, na, razumiješ, na mjesto od kerova sa farce. Znači, ovo nije, braću, smiješno, ovo je uistinu tako. Znači, može li neko sebi dozvoliti da ako poima vjeru? Ne može. E zato onda isto tako razumiješ poimanje vjere koji kaže, e, onaj, hoće da se ženi, međutim nema uslova, ajde, može po razumiješ mišljenje bez staratelja, niko da ne bude staratelj, jer nek smo nekim stvarima starateljstvo, može da padne staratelj. Razumiješ da niko ne zna, razumiješ li, može ovo bez staratelja, može muzika po mišljenju Ibn Hazma, može ovo po mihlaha, vla, vla, hud. Znači, vjeru napraviš sebi, znači, dernek, dernek pravi, odlično, dernek. Znači, draga braću, sad se vraćamo na jednu stvar, znači, ovo sad više nije smiješno. Ovo je poimanje vjere. Ako ne možeš nešto da uradiš, Ne možeš nešto da uradiš. E, u smislu, imaš slabost kod sebe. I ne možeš to da uradiš. Nemoj je sebi pravda da je u redu. Radiš, znači bolje ti je da činiš neku stvar. Međutim, znaš da ne radiš ispravnu stvar. Ali bori se sa sobom, govori sebi. Bori se sa svojim nefsom. A ne da moj Boga traži, e Boga ti ima liko da kaže da to tako i tako može. I e, onda kaže, alhamdulillah kad ima ta. Da je <laughs> Hoćeš ovo, ima liko da je rekao, na Allah mi ljudi ovako razumiju, ima liko da je rekao, ma ima ona, e, odlično. Rekao ovaj, rekao, kamate, kaže, ima liko da je rekao, Boga ti, je liko dozvolio da se može kamata ta i ta. Pa nije jedan, bila dozvolio i sto. Znači, ti ćete danas, razumiješ, dan imate BBI bankovu. Da se Allah smiluje da je oprosti da se pokaja Allah. Znači, danas će vam čovjek koji ništa ne zna ovjeri reći da su kamate BBI banke znači, gore nego bilo koje druge kamate. Znači, čovjek koji ne zna A ovjeri će reći kamata BBI banke, iako je nazivaju nekim drugim imena, gore nego druga kamata. I neko će doći, pita ima liko da je to dozvolio, nije dozvolio jedan, destaro je dozvolio, dvajestaro je dozvolio. Znači, kažu mi živimo, znači, ima ljudi koji ovako razmišljaju. Ja e, razmišljamo i kažemo, slušaj, može to u islamu ili ne može? Ima li dokaz, može ne može? Pa kažemo, razumiješ, ako bi nam rečeno bilo da na glavi stojimo radi slama, stajećemo na glavi slama. Međutim, ne razmišljaju svi tako. Ima ljudi koji kažu, slušaj, ne možemo mi musliman biti fukara. Znači, mi ovi voze dobra auta, mi vozamo bez auta. Moramo mi voze dobra auta. Zašto ne može kredit? Ma može kredit. Razumiješ? Kako bi ti, kako bi ti vozio dobra auta? I onda dođe kazna od Allaha Đelšanu da te kamati i postaneš najveća fukara. Znači, Allah te kazni. Jer Allah kažnjava. I zato Allah, braću, znači ima ljudi, ja i znam, koji su bili mašala i mašala u parama krenuo i posao, krenuo i biznis, krenuo. Međutim, radi harama ode na glavu. Radi harama, zašto? Allah je taj koji daje bala. Nije, nije ni banka, ni ovaj. Nije što moći otići u Bibija banku i reći, razumiješ što mi ne ide. Zato što tela bala ne da bričeta. Kad Allah ne da čovjeku, mužu i ženi bričeta u, u odnosu njihovom, znači, ko muže i ženi, bala, ako Allah ne da bričeta, niko ti ga ne može donijeti. Ali zašto? Zato što ti rad nekog harama Allah ne da. Allah, Allah, Allah ti ne da jel ti Allah nešto da. Znači, sreću, bariče, hajde. I zato, draga braćo, znači, ove stvari, znači, kako poimam vjeru? Zašto ovo spominjem u ovom kontekstu, da se opet vratim? Znači, pogledajte, poštujemo u lemu, kad spominjemo Ibn Hazma. Međutim, kažemo, znači, ono što je ispravnije, znači, na što pučuje dokaz da je to tako i tako. I zato, pogledajte, šir Hrvatsam Ibn Taymiye, kada govori koji su ti koji će Allah izuzet, kaže, ispravnije mišljenje da se tačno ne kažu koji. Zašto? Zato što ne poznaje. Ibn Taymi je tako kaže. Ibn Taymi je tako pojma vjeru. Znači ta, ta inteligencija. Znači Hafize Zehebi koji je napisao biografije stotinama, hiljadama učenjaka kaže, govoreći o šehehu l-Islam Ibn Taymi, kaže kada bi se zakleo između rukna i maqama, to jeste pored Kabe, da oko nikada nije vidjelo sličnog i da on nikada sebi nije vidio sličnog, kaže ne bi prekršio svoj zakletvu. Znači govoreći o inteligenciji, bistrini. Znači nije samo Ibn Taymiye, znači ne ovo sad pretjerivanje i pravilnje svijeca od Ibn Taymiye, nego kažemo znači, koliko ima učenjaka i uleme u našoj istoriji znači, koji su bili ova inteligencija. Znači od Ibn Hazma, od Čehul Sama Ibn Taymiye, Ibn Qayyima, do četvrtice imama, međutim niko od njih nije nepogrešiv. I zato niko nema pravo da svoje postupke pravda greškama, tako da kažemo, učenjaka. Nego hoćeš neku stvar, znači pitaj dokaz ne za tu stvar. Normalno ima stvari gdje se ulema razišli. Znači ne možemo mi sad činiti znači, da nema razine, ima razine razine. I to je opet, to je opet Allahova milost. Međutim, sada govorimo o drugoj stvari. Ova stvar nije vezana za razilaženje. Ove stvari se ne nazivaju razilaženje. Ili kad iko dole mi je rekao, razumiješ, e, slušaj, Ebu Hanife i mišljenje, Ebu Jusuf i Mohamed mišljenje. Po pitanju ovo pive, niko nije rekao. Znači tu se zna imam Ebu Hanife, imam. Ne većina islamskog svijeta danas u svojim pravnim stvarima slijedi mišljenje Ebu Hanife. Najviše proširen hanefijski mezheb, od svih, od svih mezheba. Međutim, kaže, niko kroz istoriju islama od učenjaka ti mezeba nije rekao da se uzima po mišljenju imama Ibu Hanife. Zašto? Zato što je jasno to mišljenje suprotno tekstu, odnosno hadisu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah tbaraka ta'ala da nas smili i da nam oprosti pa ćemo inshallah ta'ala znači sledeće sljedeće subote nastaviti sa sa našim predavanjem znači sa govorom sudnjeg dana sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi sallam. I braćo Allah vas nagradio znači molite Allah tbaraka ta'ala za našu braću u Siriji znači ono što se radi, znači subhana čovjek kad vidi znači, ta zemlja koja je toliko mjesta spomenuta. Znači Šihu Nisam Bim Temije napisao posebno djelo o odlikama šala, o vrijednostima šala. E, toliko mjesta da je spomenuto, toliko leme da je izašlo iz tog. Znači od Šihu Ibn Temije, Ibn Al-Qayyim, Hafiz Ibn Kesir.